Більше не сумніватимешся у міцності собачих зубів, мій юний колего. Не дарма. Досвід приходить журналістові з роками, не журись. Дамо тобі почетну нашивку за друге серйозне поранення. Хоча ти не дуже себе втішай. Просто собака вкусив людину. Це навіть не ньюс. Жодна газета не надрукує. Бо що сказав з цього приводу сорбонський професор журналістики Мосьє Орлавіль? Якщо собака вкусив людину, це ще не ньюс, не знахідка для репортера. Справжній ньюс це коли людина вкусила собаку. Отак. А тобі ще до цього далеченько. Він по батьківському поклав йому руку на плече. Раймон її скинув і поліз до намету. З матросом Жак Антуан зіткнувся коло самих дверей. Ви на мене сердитесь. Я знову дивився збоку і тільки реготав. У вас про мене склалося саме таке враження, мосьє матрос. Але це неправда, він прошепотів. Я прийшов вам на допомогу у найскрутнішу для вас хвилину. Хай підтвердить мосьє ескімос. То була моя ідея. Відтоді минуло ще чотири дні. Наслідки баталії відчувалися й досі. У наметах панував похмурий мир. Люди майже не розмовляли одне з одним, а Філ Марш і взагалі поринув у мовчанні і більше не вилазив з мішка. Турбалом тепер спав за австралійцем Потоцьким і начальник експедиції лишився в своєму мішку сам, поринувши в цілковиту прострацію. Однорухомості і нервової депресії він змарнів, тільки бороду голив механічною бритвою так само старанно, як і колись, і знову втуплювався в світлу круглу цяточку біля середньої підпори. Головним інтендантом табору тепер був ескімос. Він двічі на день приносив у намет по дві бляшанки помікану, бляшанка на чотирьох. Сам ділив порції, які потім розігрували жеребки, щоб уникнути розбрату. Бляшанки були брудні, обсмоктані і погнуті собачими зубами. Але на це тепер ніхто не зважав, буття визначало свідомість. Гелікоптер почули тільки раз наступного ранку після баталії, коли визирнуло сонце і буран трохи вщух. Яскраво червоні джмели кряхтів проти сонця, всі повискакували з наметів і заходилися кричати вистрибувати на різуче білому снігу, ледь укритому тонкою млицею. І, хоч гелікоптер проплив недалеко від їхнього айсберга, пілот проти сонця не помітив очманілих розплиганих людей. Лишалося чекати наступного гауса. Та з за бар'єру знову наплив туман, а незабаром почалася хурделиця. З невеличкими перервами вона тривала вже дев'ятий день. Розділ дев'ятий. Нічого не збагнув. Криголам десь дуже близько, якщо гелікоптер прилітає аж сюди, сказав Турбалон. Але чому й досі немає зв'язку? Кет полізла у мішок у чоботях. Попри несильний мороз, дно його зсередини вже обросло кригою. Вона почала шкрябати по кризі чобітьми. Належало б висушити, скривив до неї рота брус. Або хоч не солоти ногами. Місіс Кет, не звертаючи уваги на його бурчання, продовжувала шкребти. Ту нещасну рацію клацає кожен, сказала вона. Нічого дивного. Турні відповів. Там досі не лишилося жодної цілої лампи, а вже ж. Сьогодні всі одне на одного бурчали хто від сірої нудьги, хто з голоду або розпачу, хто з інерцією ще й до того дня. Треба розчистити сніг з проходу, сказав Потоцький і скосував накет.